Psalm 16 Oratio David Exaudi Domine Justitia mea Intende deprecatione mea Auribus percipe oratione mea Non in labi stolosis De vultu tuo judicio meum prodeat oculi tui fideant equitates. Probasti cor meum, ed visitasti nocte, inie me examinasti, et non est inventa in me iniquitas. Ut non locator os meum opera omnum, propter verba labiorum tuorum, Ego custodi vi vias doras. Perfice gresus meus in semitis tuis, ut non moveanto vestigia mea. Ego clamavi, coniam exaudisti me, Deus. Inclina aurum tua mii, er exaudi verba mea. Mirificia misericordias tuas, qui salvos facis sperantis in te. Ares di sistentibus dexterei tuae custodi me, ut pupilam oculi. Sub umbra alarum tuarum prote protege mei, a facie impiorum qui mei afflixerunt. Enemici mei, animam meam circum dederunt, ad ipem suam concluserunt. Ose orum locutum est superbium. Proicientes mei, nunc circum dederunt mei. Oculo suo statuerunt declinare in terra. Suceperunt sicut leo paratus ad predam. Et sicut catulus leonis habitans in abdictis. Exoracet omine, preveni eum, et supplanta eum. Erepe animum meum ab epio. Frameam tuam ab inimicis manus tuae, Dominic apaucis, apaucis de terra divide eos in vita eorum. De absconditis tuis ad impletus es vento eorum. Saturati sunt filiis, et di miserunt reliquias suas pavlis suis. Ego autem in justitia aparibo conspectui tuo satiabur cum aperuerit gloria tua.